Иге юрым. Хамын шынжи иге юра әбілдірім. Бірне хула бақчынже үлтсе пәдім тіліндім. Кемілі зазы, тұрибек, ешіклінет, житні бек, житнебек, шынжи чедерет. Ежавында тадылат, калі хывыр тапранат, авгаланат, шығырат, гайза жуғалат. Шавра жилбек тывылбек, шавла, таврара, хула хуши тулныбек сассидырать халхара. Аслы тинес хумебек, хумғанать, она илседаныбе ашты чыре былғанать. Унын кеви майыбе кубыс ереть, маграть, Вэш пәдем халебе илем күме дрожать. Тебрине, шул жинже, кыштах илтрім кашинем. Анчах әмір тұршынже манас шукун кевіне. Унын кеви пызықмар, авгаланмаш, хумханмаш, Евал пидех хреш хрешжен унба мухтанмаш. Хуйғы-суйғы небе, ұшра камал небе, иртсе бұран күн жулыра, юрлач чыва шав юрра синге кушуля сырғына чав юрара. Хуйхы-суйхы мінчухлі, пәчік шежі сывыра. Хрещен ингек не, чунне сингек не, а запусны черине, шывать унын вибе. Юра илем барашын, кубас пірлем агармаш, Шынна хапсындарасшын, юрыш хыйде тырышмайш. Ураба унсасыне хуплать кемзердетнебе, анчах чываш еребе, тазать хыйн юрине. Шабах, кеске булзанда, выл шундара чирине, пір сасы жех пырзанда, астран каймаш әмірем. Вы юри ильсенех, пір замантран шухальчы. Халық юрри хам величень шухальмем.